literaturo quiel CURATSILO Professoro Manuel Casato Velarde e la Universitato de Navarro en Hispanuio publicigis en la reteio The Conversation belan articolon pri literaturo quiel rimedo por resanigi la animon. Quelcae vercoi atingis tion en tiel alta grado che ili farigis curatsa e por la collectiva animo de popoloi la classica i vercoi exemple la santa biblio la dia comedio don quixoto iliado kai odisseado la greca i tragedio i havis potenzan capablon liberigi sentoin in la spectantaro legantaro ordinare homo proiectias sur la sceno in propraen internaen propria in interna in in simila maniero bella i parolato i povas serenighi la auscultantaron cae pazigi la menson uno el la dialogo de platono tion clare indicas anca aristotelo favore opinis pri la capablo de tragedioi purigi la animon de la spectantoi. En la moderna tempo la hispana poeto José Riejo consideris che poesio havas la tascon cicatrigi, resanigi per novae vortoi mal novaen vundoin. Relate alla raccontado, Oni consideras non tempe che gi estas la plei resaniga formo de literaturo. e autoro i opinis che la homo ne povas vivi en sen espera mondo, sen vorto i cui dona senson alla naturo cae alla factoi. Tiu sense, racontoi funccias che il spezzo de religio, de rito, de connecto con la cosmo, same pensis la germana filosofo Martin Heidegger, quiu consideris che la vortoi povas reconecti la homon al superhoma dimensio. La itala poeto Giacomo Leopardi si avice esprimis la ideon che ratio tendensas al occupado de la tuta animo. Tamen foie tro da ratio detruas illusioen, sen ciui homoi ne povas vivi. Ratio do devas prilumi, sed ne causi incendion. La homa animo havas diversen aspectoen, cae literaturo povas equilibrigi la interrelatoina inter tiui diversetsoi. Indas substreki che poesio ne trovicias nur en la formala metrico e kai rimoi ple grava elemento trovicias en la intuizio che povas aperi poesiezze anca en romanoi esseoi filosofia e vercoi Shelley assertis che Platono estis essence poeto. En l'articolo de professoro Velarde mancis alludi alla bonfara effico de esseoi. Citiun grava formo de literaturo. Bonai esseoi helpas la leganton organizi la penson, raziigi siain electoin, distingi la veron, cae aciri toleremon al contrauei opinioi. Ni pensu exemple pri la esseoi de Montaigne. Ili estas collecto da textoi quiui simple clarigas multaen el la aspectoi de la mondae aferoi. Legi ilin tranquilligas la menson helpante gin decifri grandan parton de la mondae contraudiroi. Ciu homo havas vundoin en sia animo. Literaturo estas milda pansajo kiu redonas pacon kaj liberecon.